Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Գործար Արցախն այս անգամ կպատմի անասնապահությամբ զբաղվող Սասուն Միքայելյանի մասին։ Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում է ապրում Սասունը։ Ծնվել ու մեծացել է այնտեղ։ Մինչ օրս երբևէ գյուղից չի հեռացել։ Երբ գործուվել էի Բերթաշեն եւ համագյուղացիներից հետաքրքրվում էի, ինչպես հասնել մենատնտեսի անասնաֆերման, գյուղացիները եւ ուղեկցում եւ ողջավորության պատմում էին ֆերմերի մասին։ Սասունն արդեն 20 տարի է, ինչ զբաղվում է անասնապահությամբ։ Միս ու կատ իրացնող խոշոր ֆերմերներից է եւ Մարտունիում եւ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում նրան շատերն են ճանաչում։ Ամեն ինչ լավ էր մինչև պատերազմը։ Մեր հանդիպման հենց սկզբում ասաց անասնապահը։ Այժմ տնտեսության վիճակը բավականին վատացել է։ Կաթի իրացման ծավալի կտրուկ նվազումն ու արոտավայրերի կրճատումը Սասունին ու անասնապահությամբ զբաղվող այլ մենատնտեսների ստիպում են կրճատել անասունների գլխականակը։ Պատերազմից հետո գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես անասնապահությունն Արցախում շատ է դժուժել։ Տարածքների կորուստի հետևանքով կրճատվել են արոտավայրերի, խոթարքների տարածքները։ Եթե ամրանը հնարավոր է մի կերպ անասուններին պահել, ապա ձմռանը շատ խնդիրների են կվախվում, ասում է անասնապահը։ Նրա խոսքով խոթարքային տարածքների կրճատման պատճառով հնարավոր չէ ձմռան համար խոթ հավաքել, պահեստավորել ասում է գլխականակի կորուստ են ունենալու, անասունների մեծ մասը ստիփված են լինելու մորթել։ Նորմալ մցած անեք Բերթաշենում 20 տարի անաստապահությամբ ենք զբաղվում, բայց դե գործը դեռալատիվ է։ Դրանից հետո միջև այդ ամեն ինչ լալա նորմալ, տարածներ չկա, անաստապահությամբ զբաղվել հետ է, չի խնդիրները։ Խոսքով պատերազմից հետո լող դժվարացավ ամեն ինչ, բայց դե կապ չունի դա։ դե Էլի շարունակում։ Շարունակում է անասնապահության հողագործություն։ Ահա։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ են գյուղում հողագործություն, հողագործություն, անասնապահություն։ Մինչև պատերազմը բավականին շատ անասուններ ունեիք, այո, փաստորեն։ Քանի գլուխ ունեիք մինչև պատերազմ։ 50 գլուխ անասուն ունեի, պատերազմից հետո ջրի խնդիրը, արոտավայրի խնդիրի պատճառներով, որպեսզի կարողանանք հեշտ անցնել քչացրել ենք, որ կարողանանք նորմալ։ Մինչ այդ որտեղ եք իրացնում ձեր այդ կատնամթերքը։ Արցախկաթը, մատակարարում ենք Արցախկաթ, հետո պատերազմից հետո հայգի մարտ ավտոն չեկավ, այս խարը վիճակներ ոչ մեկ ոչ մեկ չէր անում, հետո արդեն սկսեց ավտոները իր ժամանակին գալ, կաթը մատակարարում էին, բայց դե էժան գներով են։ Մանասունների քանակը կչացրել են։ Կչացրել են, Արոտավայրի մեկեր ջրի ակաշության պատճառով։ Նշեցիք, որ այժմ բավականին դժվարությունների բախվում եք այն արոտավայրերը, որտեղ տանում եք, որ արածեցնեք, ասել եք նախքան մեր հարցազրույցը, որ ճշնամու մոտիկ եք, այո։ Ճշնամի մոտիկա, արոտավայրը քիչ է, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքներին չխանգարենք, արոտավայր չկա, հիմա հակառակորդի տարածքների մոտիկա չեն կարողանում շատ տարածքներ կվոր գնանք ջուրնա պատճառը խնդիրը հիմնական նող նորմալ կարգավորվի էլի մենք մեր գործը կշարունակենք ավելի կշատացնենք Սասուն իս ջրի հետ կապված ինչ են ասում նոր եկել են որ պետք է կարգավորվի այս քանի օրը դնանք ինչ է դառնում Իսկ հիմա որտեղ է գիրացնում ձեր կատնամթերքը Մարտունի քաղաք Ահա ու նաև մայրաքաղաքում։ Մարտունի քաղաքում, Ասլանո Մարտունի քաղաքում եկել Մոմոյի կատամտե գործարանը, կատամտեք։ Հիմա Արցախկաթին չէ։ Արցախկաթն էլա տանում, բայց դե մենք Մարտունի քաղաքում եկել Մոմոյի բան։ Սասուն, որպես երկար տարիներ այդ գործով զբաղվող, անասնապահությամբ զբաղվող այժմ պատերազմից հետո կոնկրետ այդ ոլորտի մասին ինչ կասեք։ Պատերազմից հետո ժողովուրդ ամեն մարդ իր ինքը իր գործին քչացել է անասունները։ Անասունները քչացել են, արոտավերը չկա, մոտիկա տարածքը։ Մարդիկ վախենում են նույնիսկ երևի, հա։ Վախենում են նրա համար, որ մի հատ անասուն է, երկու հատ անասուն է, համար չեն կարող գնան իրաց անասունների հետևից մի հատ անասունի համար ինչ այդան ժամանակ վատնեն ասել։ Գնում հակառակորդի մոտ հակառակորդն է վերցնում տանում ոչ նման դեպքեր եղել են կոնկրետ ձեր դեպքում։ Ցնգուլու, չէ, մեր դեպքում չէ, բայց մեր գյուղացիների դեպքում եղել է 50 գլուխանասունը գնացել է վերցել են։ Ամբողջությամբ։ Ամբողջությամբ վերցել են, չեն թողացել, որ անասնապահը այդ իր անասունները քշի բերի բայց էլի շարունակում եք ամեն առավոտ այդ վտանգը ապրելով, այդ սարսուրը ձեր սրտում, էլի գնում եք, նշեցիք, որ ամեն առավոտ ժամը 4-ին գնում եք, հա։ Մենք մեր հողը ջրի վրա ինչի՞ համապետի վախենք։ Մեր հայրենիքն է, մեր գործն է, մենք մեր գործը անելու ենք, ինչ գնավոր լինի, ելի մենք պատրաստ ենք, մենք մեր գործերը անելուն, մեր հող ջուրը շենացնելու համար։ Գեցեք, ասուն եւ մի քիչ առաջկա ծրագրերի մասին, ինչ ծրագրեր ունեք։ Եթե պետական ծրագրերը աջակցությունը դա անասնապահական վարկեր տրամադրի, ելի մենք վարկը վարկը կվերցնենք, անասնապահությունը կշատացնենք, մենք մեր գործը, մեր բիզնեսը կդնենք Միայն անասնապահության մեջ եք ուզում խորանալ, թե անասնապահության մեջ խորանալը անասնապահության մեջ հողագործությունը որտե դժվար է եղանակային պայմաններից հետո շատ է չարչարմուկը դրա ծախսերը բանը որ հաշվում ես անասնապահականներ չեն հենց որ քիչ է չարչարմուկը բայց որ դրա մեջ դրանով ես զբաղվում դրա լեզուն ես իմանում լավա դրանով զբաղվես անասնապահությամբ գյուղատնտեսությունը իր աջակցությունը տրամադրի, մենք է մենք անելու ենք, անելու ենք։ Այդ ոլորտում դուք բավականին փորձ ունեք։ 20 տարի զբաղվում եք անասնապահությամբ, ոչ մի այսքան վաղտա ոչ մի պետությունից ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, ոչ մեկին չենք գնացել ինչ-որ մի բան օգնել։ Հիմա պատերազմից հետո դժվարությունները եղել են կան դժվարության պատճառով գոնե մի չնչի մասով որ քաչարվող մարդուն։ Աջակցել։ Աջակցություն տրամադրել այդ մարդը ինքը իր անելու մնացած անելու։ Ձեր չենք ասում ձերի, չենք ասում ձերի ինչ որ մեկ գումար տա, էլի այդ գումարը հետ ենք վերադարձնում։ Մեկ մեր դնենք մեր բիզնեսը առաջացնենք, վարկը հետ վերադարձնենք, ասենք տարիների 5 տարով, 7 տարով, 10 տարով 5% դրույքով տրամադրեն, մենք մեր գործը անենք։ Ուսուն եւ ին վերջին հարցը, աստորեն պատերազմը ձեր մեջ ոչ մի բան չի կոտրել, նույն երանդով էլի շարունակում եք շենացնել Արցախը, այո։ Կոտրել է պատերազմը մեր հոգին կոտրել է մեր ընկերների պատճառով, որ այսօր մեր կողքին չեն, բայց մնացած հարցերում էլի մենք մեզ ուժ ենք տալի մեր ընկերներով իրանք իրանք կյանքը մեզ են տվել։ Մենք չենք կարող մեր երկիրը, մեր հայրենիքը թողենք, ասենք, եթանք ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մի պետություն կամ մեր հողն ու ջուրը չենք կարող մենք թողենք, եթանք։ Մեզ մեր տարածները ամեն մեկից տարածքը մի հատ մարդու արյունա թափած։ Մի մետր քառակուսի մի մի մարդա։ Ոստա թուրքը գա, ասենք մտնի անգերոջը գերեզմանը կամ ծնողի կամ տատու գերեզմանը քանդի, տատունը, դվարի, կապ չունեն։ Ինչ ուզում անլի։ Մեր հողն է, մեր ջուրն է, մենք պետք է ստե ապրենք, մենք շնացնենք, բալմանանք, ամեն մեկին։ Բերտաշենի անարատ կաթը մեծ քանակությամբ միջև պատերազմը մթերում էր Արցախկատ ընկերությանը։ Այժմ քիչ լինելու պատճառով Սասունը չի կարողանում նախկինի պես այն մթերել։ Արդյունքում կորցրել է իր մթերակետը։ Բերթաշենում բացի երիտասարդ ֆերմերից, ելի կանանասնապահությամբ զբաղվողներ։ Իմ այցի ընթացքում ես հանդիպեցի նրանցից մի քանիսի հետ։ Բոլորի մոտ նույն խնդիրներն են, նույն մտահոգությունները, նույնն է նաև հայրենիքում ապրելու ցանկությունը։ Չնայած ամեն օր բախվող դժվարություններին, Միևնույն է, նրանք պատրաստակամ են շնացնելու իրենց երկիրը, քանի որ սեփական երկրի հողն ու ջուրը անկրկնելի է։ Վերթաշենում շատ են անասնապահությամբ զբաղվողները։ Անասնապահությամբ զբաղվողները ահագին հա շատ մարդ շատ են, շատ մարդիկ են ուզում զբաղվեն, նա զբաղվում են մի 10 15 հոգի որ հեսա ահագին վաղտա զբաղվում են, բայց էլի արոտավայրի պատճառներով էլի ուզում են քչացնեն, մարդիկ ուզում են վաճառեն, չի ստացվում։ Նորմալ չկա, որ կարողանա մարդիկ, ասենք, իրանք իրանց անասնապահությունը զբաղվեն, մի հա։ քիչ թեթևացած զգան։ Պետք է ամեն ինչի համար վազես։ Էս կողմ, այն կողմ, ծանոթ ման գաս, գործերը տանի։ Պետությունը պետք է նենց անի, որ շահագրգռված լինեն մարդիկ։ Մարդիկ համ բնակվեն ստե, համ ապրեն, համ շենացնեն, համ գյուղատնտեսությունը զարգանա։ Պետության շահ, պետությունը պիտի ինքի իր բաները տա։ Անասնապահության բնակավարում ունեցած փորձը Սասունը պատրաստվում է գիրառել ավելի մեծ ծրագրում։ Եթե պետությունն անասնաբուծության ոլորտի զարգացման համար կյանքի կոչի նոր ծրագրեր անպայման կոկտվի եւ կավելացնի գլխականակը։ Տնտեսությունը պետք է զարգացնենք, ով ինչով կարողանում է, ասում է մենատնտեսը։ Ամեն մեկն իր ուժերի չափով պետք է աջակցի տնտեսության կայացմանը։ Միայն այդպես կծաղկի մեր երկիրը։ Անասնապահությամբ զբաղվելու նախադրյանները ցավոք այսօր այդքան էլ շատ չեն, նկատում է անասնապահը։ Սակայն դա էլ չի խանգարում, որ աշխատենք։ Հիմա քան երբևէ նոր երանդով պետք է արարել։ Այսպեսին էր գործար Արցախն այսօր։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։